Після довгого мовчання повторила. Він мертвий, цей милий чоловік. Мертвий. Я чула, як він казав, що ніколи досі не стрибав з парашутом. Він що невдало приземлився? Ну, схоже, що так. Вони мовчки знайшли рюкзак і Сміт відніс його до краю урвища. А тепер? спитала Мері. Шукати записника? Почекаємо хвилину. Я хочу постежити за цією линвою. Навіщо? А чому б і ні? Не пояснює мені нічого, стомлено промовила Мері. Я звичайнісінька дівчина. Сподіваюсь, ти знаєш, що робиш. Я цього дуже хотів би, щиро відказав Сміт. Вони чекали мовчки, сидячи поруч на рюкзаку і зосереджено дивлячись на линву, неначе нейлонові линви на висоті сім тисяч футів набувають магічного значення, якого немає за інших обставин. Двічі Сміт припалював сигарету. Двічі вона швидко гасла від снігу. Збігло дві чи три хвилини, а їм здалося, що минуло 30 чи 40 хвилин. Згодом Сміт зауважив, що дівчина починає дуже тремтіти від холоду і міцно стискає зуби, щоб вони не цокотіли, а в нього самого увесь лівий бік, яким він намагався затулити її від снігу і вітру, геть занімів. Сміт уже підвівся щоб іти коли раптом линва різко смикнулася і скоба, забита далі від краю урвища, вискочила зі скелі. Намотана на неї линва, ковзнула повз другу скобу вниз і нарешті сильно наплулася. Очевидно, тягар на ній був чималий, бо линва глибоко пірнула в сніг. Сміт кинувся до скоби і спробував перевірити, чи важкий там унизу тягар. Спершу легенько, потім з усієї сили. Винва, як була напнута, так і залишилася, але скоба трималася міцно. Що це? Що це? скрикнула Мері і раптово замовкла. Зій вуст вихоплювався лише якийсь невразний шепіт. Дуже, дуже мило. Пробурмотів Сміт. Хтось там унизу мене зовсім не любить. Хм. А ти здивована? Якби ця скоба не витримала, то ми б ніколи не спустилися вниз. Її голос тепер тремтів, не лише від холоду. Ну, це давній добрий прийом, відказав Сміт. Він обійняв її за плечі і повів геть від урвища. Сніг тепер падав густіший, так що навіть з ліхтариками не видно було далі, ніж за шість футів. Однак Сміт, орієнтуючись на скельний виступ посеред плато, знайшов Геродове тіло за хвилини дві. Тепер воно являло собою безформний сніговий горбик у заглибині під виступом. Сміт відгріб сніг, розстебнув куртку, знайшов записника із шифрами, зняв ланцюжка з шиї Герода, сховав записника до кишені. Тепер треба було зробити ще одне перекинути Герода на спину. Сміт здогадувався, що це буде неможливо. І це майже справдилось. Це забрало трохи не всі його сили, адже труп тим часом уже замерз, іначе скам'янів у тій позі, в якій упав до цієї ями. Вдовге за цю ніч Сміт відчув, що його обличчя заливає піт, змішуючись із снігом. Та врешті він таки перекинув його, і закоцюбла людська рука тепер показувала на небо, звідки все падав і падав сніг. Сміт став навколішки і, присвічуючи ліхтариком,